iz Evanđelja, gde gospod upravo iz krajeva odate sam i, dok, ovaj, i eto otišao u, u mirovinu ovaj, i došao, slava Bogu, ovde da se pridružim svima, svima vama i da se moleći Bogu pokušam da pokajem za sve ono što se propustio u svome životu i da se uverimo u reči njegove koje kažu upravo za naš kraj tamo, a to se odnosi i za ove krajeve ovde, Mi imamo, pošto je, znate i samo tam, e, sami dobro izražena zemljoradnja, imamo čardake. Kad dođe kraj sezone, kukuruzi se ubacuju te čardake. I onda svaki pojedinac odlučuje da li će prodati ili će zadržati pa iskoristiti priliku kad na tržištu bude adekvatna cena, da onda proda kukuruze. I tako, i u toj evanđelskoj priči onaj koji je imao velike čardake, stao i razmišlja, e, gospode moj, sad ću ja proširiti moje ovaj, čardake, odnosno ambare i sve ono što imam, kao što imamo priliku da svi idemo svuda oko nas. I još, pa još, pa još, pa... Evo sad ovi mali čanci prolaze, čanci. Ti setim se ti trenutak, da, da, to su ti čanci koji su prolazili oni bogami, kad pogledate da u jednom, jednom trenutku, prolaze luksuzni brodovi sad pored i ovaj, ti isti ljudi, imam osjećaj da zaboravljaju upravo ono što je rekao gospod tom istom bogatašu koji je teo da proširi ambare Ne obraća mu se po imenu, nego mu govori, bezumniče, večeras ću ti uzeti dušu, a šta ćeš onda sa tim što ti ostaje iza, iza tebe? Ne bi dalje, draga braći i sestre, dovoljno je, ja mislim, ovih par primere koje su ime izneli i nadovezali se na ovu divnu evanđelsku ovaj priču i čalo koje nam je ovde od ovoga jutra pružio mogućnost da nas podsjeti samo da se setimo svetog našeg cara Lazara, koji je kada je došao trenutak da bira kome će se carstvo privoliti. Da li zemaljskom ili nebeskom koje je doveka. I šta je odlučio? Odlučio je da svoju vojsku privede crkvi, da se pokaju, da se pomole i da život svoj polože za bližnje svoje, a da proslavljaju Boga koji ih proslavlja od tada pa do sada i proslavljaće ih u sve vekove, dokle god bude tekla sveta liturgija, a pa neka bi nam upravo svim molitvama tih naših predaka Gospod pomogao da i ta sveta liturgija teče i kod nas neprestano, jer je jedino to što će nam pomoći da sebe pripremimo za ono što je najbitnije u našem životu, draga braća i sestra, a to je spasenje naših duša. Neka bi Majka Božja koju upravo danas proslavljamo i svi sveti pomogli da možemo zajedno sa njima i svima svetima da proslavljamo Otca, Sina i Svetoga Duha u svu večnost. Amin.